Euh, moi, ce que j'observe, évidemment, c'est que euh, c'est une opération qui s'est déroulée dans le cadre de l'état de droit. Nik ikusi dut operazioa zuzenbide estatuaren barne egina izan dela justiziari eman baitira ahmak. Euh, Agertzen da sustengua badela utetxen artean edo zein alderdietan. De militants associatifs qui, à visage découvert, ont apporté... Ikusten dut ere, elkartetako militanteen implikazioa aurpegia agerian, beren indarra ekarri dutela operazio horren martxan akatsa honean, observatzen dut ere nazioarteko moraltasun ezagutua duten komite eta pertsonek gainbegirada izan dutela. La moralité est également euh, reconnue. Donc voilà, sur cette base-là et compte tenu de précédents qui ont eu lieu dans Beraz bai, oinarri horren gainean segur gertakari euh, nagusia izan dela, frantses gobernuak erranduen bezala. Comme tel par le gouvernement lui-même. Et puis les autres questions, parce qu'il y en a toujours. On a, nous avons en tête euh, ce qui a pu se passer euh, en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Tunisie plus récemment. Eta beste galderentzat adibideak baditugu, euh, Tunisian, joan da edo Irlandan, barakigu badirela prozesuak eta podere politikoari da erabakitzea egutegia. Il y a des processus avec étapes et c'est au pouvoir politique de décider à la fois du calendrier et du contenu de ces étapes. Lorsque j'étais ministre de la Justice, la question du rapport... Justizia ministroa nintzelarik presoen urbiltzearen galdera pausatua izan da, hasta penean zeltasunekin, jakinez ez zirela prozedura penalean sartzen. A partir du moment où c'était fin 2014, malauean zuzen zuzenbide komunean txartu dira presoak eta geroztik haien eskaerak besteak bezala tratatuak izan dira, haien eskubideak behar bezala errespetatuak izan dira eh, eta kondena iraupena edo egoera konartzen bazuen besteak bezala ziren eta horbiltzea onartua zen justifikatua zelarik. Euh, le permitez, ite traité comme tout autre detenu et donc avait droit